منتديات القراء تقدم ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي الله svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Muže koje vodi Allah svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah.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 فالموج في بحريهما صف Ovu emisiju također možete slušati u subotu u terminu od 22.00, odnosno od 10 sahata na veći. أهدى بي الحراق في Četvrtak je 25. Rabiul Awal 1423. hidžetske godine, što odgovara 6. junu 2002. godine. Ponovo smo u ciklusu El Iman u devetoj emisiji po redu. حارم فينا وكاس الحال Nastavljamo kroz islamsko vjerovanje da govorimo i to kroz komentar knjige Tevhida. محارم فينا وكاس الحادثات I tako nizaju se teme u knjizi Tevhida, a večeras dolazi na red tema traženje bereketa. ولها من الألم الدفع Naravno, i večeras sa nama u studiju je redavač profesor Samir Avdić. باب مسلمة لها قلب إلى شرع I to nije sve. Pored e, signala, odnosno frekvencije 103,2 FM stereo, večeras nas možete slušati i izvan granica Bosne i Hercegovine i to putem interneta, odnosno Palk Talka, grupa Europa. E, BY Language, Soba Teuhid, Radio Kur'ana i Sunneta. Kontakt sa nama možete ostvariti putem standardnih brojeva telefona vam već poznati, ali da ih spomenemo još jednom, to su 736-630 i 736-631. Pozivni broj za Zenčko dobojski kanton je 032. Neposredno nakon izlaganja na večerašnju temu, a to je traženje bereketa od strane naših predavača profesora Samira Avdića, imate mogućnost da nas kontaktirate putem spomenutih telefona, da postavite eventualna pitanja, ali i da učestvujete u odgovaranju na pitanja koja smo mi pripremili, a oni koji budu najuspješniji najbrže se jave i odgovore tačno na postavljena pitanja očekuju vrijedne nagrade.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 Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ I tvoj gospodar stvara šta hoće i odabire od svojih stvorenja ono što on hoće. Tako je uzvišeni Allah jalla še'nu stvorio sedam nebesa i odabrao je sedmo nebo nad ostalim nebesima i učinio stanovnike sedmog neba najodabranijim stvorenjima. Tako je uzvišeni Allah Đelešenu stvorio džennet i odabrao je gornji dio dženneta koji se zove Al-Firdaus i naredio je vjernicima Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za ovaj najuzvišeniji dio dženneta Al-Firdaus, Al-A'la. Al uzvišeni Allah dželle šanu odabrao je od ljudi poslanike odabrao je šehide iskreni Allahove robove odabrao je od vremena ono što je on htio da odabere i dao prednost određenim mjesecima nad drugima dao prednost danima nad ostalim nekim drugim danima i ovako želimo da kažemo draga braćo i sestre da je uzvišeni Allah šanu odabrao nešto od svojih vremena, nešto od svojih stvorenja nad ostalim stvorenjima i usvrdio je u Kur'anu on, Allah, ili Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sunnetu da se u određenim tim stvorenjima Allaha jalla Đelešenu nalazi veći hajr, veće dobro nego u drugim njegovim stvorenjima. kako je uzvišeni Allah dželle šanu spustio Kur'an kao Allahu kao svoju knjigu i opisao je da je ona Kur'an knjiga beričetli da u njoj ima velikog khaira kao kaže uzvišeni Allah kitabun anzalnahu ilayke mubarak knjiga koju smo ti spustili ona je veliki beričet u njoj se nalazi veliki khair i ovo jeste značenje beričeta jeste značenje bereketa da se u njemu u Kur'anu nalazi veoma, veoma veliki hajr. Zato čovjek vjernik će tražiti kroz Kur'an nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala opisao Kur'an da on mubarak, da on beričetli knjiga, traži će čovjek vjernik kroz Kur'an beričet u njemu. Međutim, draga braćo i sestre, neophodno je napomenuti da čovjek mora tražiti beričet u onim stvarima koje je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala pisao da su oni beričetli na određen, propisan šerijatski način. Dozvoljen. Tako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio nam kako da tražimo beričet u Kur'anu. Pa je rekao, iqravu l-Kur'an, fa innahu jeti jevma l-qiyamati šafijan li ashabih učite Kur'an, jer doista će on doći na sudnjem danu kao šefađija, kao zagovornik onome koga bude učio. I kaže Allahu poslanik, iqra u zahravejni, al bakarate wa surate Ali Imran. Učite dvije sure, suru al bakara i suru Ali Imran. Zbog čega? Zbog toga što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tuhađani an ashabihima, da će ove dvije sure doći i biti zagovornik onima ko bude ih učio. Iqra'u surat al-Baqara fa inna akhdaha barake. Učite suru al-Baqara jer ko je bude naučio na pamet ima veliki beričet u njoj. Wa tarkaha hasra. A onaj koji bude ostavio i zanemario i zapostavio na velikom je gubitku. Wa la tastati'uha al-Baqara. I onome ko bude naučio suru Bekale na pamet, kažu islamski učenjaci, na osnovu haditha, neće mu moći sihir bazi ništa. Hadith bilje imami muslim. Ovako nas je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio kako ćemo tražiti na dozvoljen način veričet. A to je učeći Kur'an na ovakav propisan način i zadobiti ogromni hajr. A kako, draga braćine, ne zadobiti ovaj veliki hajr. Kad je to govor Allaha, gospodara nebisa, kako i ne zadobiti veliki hajr, kad kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da za svaki proučeni harf čovjek će imati deset sevaba, nagradu deset sevaba, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ne kaže vam da je alif lam mim harf, nego alif harf, lam harf, mim harf, dok čovjek kaže alif lam mim, tri harfa, tri slova, za svaki harf po nagrada a nagrada jedna, jedno dobro djelo, draga braćo i sestre, umnožava se i do deset i više i do sedam stotina puta, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi imam i muslim od Ibn Abbasa radi Allahu ta'ala anhumah. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je podučio i u međusobnim kontaktima kako stvariti beričet. A to je da pozovemo druge na, za našu sopru prilikom jedenja hrani. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu koga bilježi Ahmed u Musnedu i za koga kaže šeha Albani da je Hasan skupite se za sofrom, skupite se prilikom jedenja hrane i spomenite Allahu ime, na taj način Allah će podariti beričet za sofru. A u drugom hadisu koga bilježi jedan od četvorici sunena kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam al baraketu tanzilu fi vasifi ta'am da se beričet ovaj veliki hajr od Allaha subhanahu wa ta'ala spušta u sredinu hrane fakulu min hafijete pa jedite sa strani, okolo hrani, nemojte jesti sredini, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ovako čovjek se pridržavajući uputi sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braću i sestre, zadobija ovaj veliki beričet. Također jedan od načina kako da čovjek zadobije beričet od Allaha subhanahu wa ta'ala u svome imetku, u svome novcu, jeste hadith Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji došao u sahihu muslim, iz koga se jasno vidi, draga braćo i sestre, da čovjek kada dobije novac, ne treba više da ga broji. Kada dobiješ platu, ili dobiješ na neki drugi način novac, nemoj više da ga brojiš, stavi ga u džep ili ga stavi u kasu svoju i uzimaj ono niko koliko ti je potrebno. Jer došla je žena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i zatražila od njega hranu pa joj je dao i došla je ponovo i onda je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pitao je jesi li gledala koliko je još preostalo hrane pa je rekla da jeste pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da nisi gledala, neprestano bi jela dok nisi pogledala. Ovako je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako da traži na dozvoljeni propisan način ovaj veliki hajr, ovaj veliki beričet od Allaha subhanahu wa ta'ala u hrani. uzvišeni Allah Đelešenu je odlikovao i određena mjesta na ovom svijetu, na ovoj zemaljskoj kugli. I istakao je iznad ostalih mjesta. Tako je odabrao Meku nad ostalim mjestima. I učinio je svetom. Učinio je zabranjenom. Učinio je određene stvari da su u njoj zabranjene. Koje su izvanje dozvoljene. Učinio je da se djela rađena u njoj umnogo stručavaju. Tako jedan namaz obavljen u mezidu haram kod Kabe kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je boli nego stotinu hiljada namaza u nekom drugom mezidu obavljenom. Na ovakav način jasno se vidi draga braćo i sestre da Allah subhanahu wa ta'ala dao veliki beričet u Mekiju dao je veliki beričet u Medini Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao što je dao veliki beričet u Mezidu Aksa koji se nalazi u Palestini danas i općenito područje Šama područje Šama draga braćo jeste svo beričetli kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam tuba li Šam blago li Šamu pa su rekli ashabi li ajje še i zalik Rekli su zbog čega to? Zbog čega im je blago? Pa rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zato što su meleki Rahmana, meleki Allaha subhanahu wa ta'ala, pružili svoja krila iznad Šama. Hadis bilježi Ahmed i Hakim. Ovako, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio da postoji odlika određenih mjesta, određenih gradova, nad ostalim mjestima i nad ostalim gradovima i podučio nas kako i na kakav način ćemo tražiti beričet u tim mjestima obavljajući namaz u mezidima koji se nalazi u ta tri mjesta zadobivši na takav način ogromnu nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao i odabrao mesjid kao svoje kuće. I rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako na koji način ćemo tražiti beričet u Allahovim kućama. Na taj način poduši, podučivši nas kako doći do ovog beričeta, do ovog velikog hajra. A dolazi se do njega na takav način što će čovjek, vjernik, obaviti, draga braću i sestre, namaz u džamaatu, jer namaz obavljen u džematu bolji je za 25 ili za 27 puta od namaza koji je obavljen na samo u kući. A treba sestra musliman kada zna da nije namaz u kući je bolji od njenog namaza u mezidu. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam la temna'u ima Allah mesajid Allah nemojte zabranjivati Allahove kuće Allahovim robinama, vjernicama, ženama. Wa buyutuhunna khairun lahunna. Ali kuće njihove su bolje za njih. Da obavi namaz u svojim kućama je bolje od ovog namaza koji je bolji 25 ili 27 puta u mezidu. Međutim ovim želimo da kažemo draga braćo i sestre da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas obavijestio kako i na koji način ćemo na dozvoljen način tražiti beričet ovaj, ovaj veliki, ogroman hajr od Allaha subhanahu wa ta'ala. يا خالق الأكوان Također, podučio nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako u hrani tražiti beričet. Pa je rekao za masline i maslinovo ulje Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da jedemo masline i njegovo njeno ulje fa innahu min šeđerati mubarake jer kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da su masline sa beričetli mubarek drveta. Hadis bilježi Ahmed i Hakim. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao da za kiselo mlijeko da je u njemu veliki beričet. Kao što je rekao u drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam za crno crne bobe al habbe, al sauda da se u njoj nalazi lijek od svake bolesti osim otrova. Također obavijestio nas je Allahu poslanim sallallahu alaihi wa sallam ma u zemzem lima šuribele da je voda zemzema za ono zašto je čovjek pije Ako je pije radi bolesti sa Allahom dozvolom, bit će izliječen. Ako je pije, da mu Allah subhanahu wa ta'ala poveća znanje, Allah će mu povećati znanje. Jednostavno, rečeno, onako kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, voda zemzem je za ono za što se pije. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je preporučio vjernicima da drže i da odgajaju konje, jer u njima je veliki beričet, الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة كاجي الله بصنيك صلى الله عليه وسلم وحديث كقبيل جمام بخاريا وصوم صحيح دا نتشلو كونيا إذن تشلا كونيا neprestano se nalazi hajr do sudnjega dana. Nema sumnje, draga braćo i sestre, da svaki čovjek vjernik koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji je bogobojazan, koji se brine o Allahovim granicama i o Allahovim propisima, brine se o halalu i o haramu, nema sumnje da će zadobiti veliki beričet od Allaha jalla ša'nu.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 neophodno je napomenuti, draga braćovi i sestre, za Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, najodabranije biće koje ikada kročilo po ovoj planeti, salavatullahi alaihi, da je on bio, draga braćovi i sestre, sa u beričetli. Njegove riječi su bile beričetli, u njima se nalazio veliki hajr. Zato kažu islamski učenjaci, ko bude govorio sunnetom, ko bude govorio hadithima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, faqad nataqa bil hikme, on će pričati velikom mudrošću. Zato, ko želi da se okiti mudrošću u svome govoru, neka govori riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer u njima se nalazi ogromni beričet, ogromni khair. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio beričetli u svojim riječima, u svojim postupcima, ali ne samo u tome, draga braćo, čak i njegovo tijelo svoje bilo beričetli, kako se to jasno može vidjeti iz vjerodostojnih haditha koji su došli u knjigama sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako je njegova kosa bila beričetli, pa kada je bio na hađu, naredio je da ga jedan od ashaba obrije draga braću, ali po glavi, da mu obrije glavu, nakon što je završio obreda hađa na mini, naredio je da mu obrije u glavu i onda je podijelio kosu svoju među ashabima. Tako da su ashabi kasnije koristili kosu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u određenim iskušenjima do te mjeri da je Ahmed ibn Hanbel rahimahullah imao tri dlake Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa sobom u svome vremenu i nosio ih je sa sobom u momentu kada bi nastupilo velika fitna, veliko iskušenje. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je sav bio beričetli. Njegov zno je bio beričetli. U njemu se nalazi veliki hajr. Do te mjere da je žena njegova radi Allahu ta'ala anha skupljala njegov znoj kada bi spavao i sakupljala ga je u bočicu i kasnije koristila kao miris. Vjerodostojna predaja, draga braću i sestre, od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam su koristili čak i vodu kojom bi se on abdestio kao beričet i njome bi, su, bi se posipali. Kako je došao hadith koga bilježi Ibn Hibban u svome sahihu gdje kaže Ebu Džuhajfe od svoga oca radi Allahu ta'ala anhu da kaže vidio sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako je izašao ispod šatora i vidio sam Bilala kako je iznio posudu sa vodom lavorom znači u kome se već abdestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pa sam vidio ljude kako žuri ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prema lavoru prema posudi u kojoj se abdestio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam i uzimali su tu vodu i potirali se njome. Također, poznata je predaja da je Aisha radijallahu ta'ala anha čuvala džubbet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koga bi koristila kasnije kao liječenje onoga ko bi bio obsihren ili ulečen na taj način što bi pokisila u vodu džubbet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i onda tom vodom bi dala da se okupa onaj ko je bolestan od sihra ili ona osoba koja je urečena i onda bi bio bila ta osoba izličena sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala takođe poznati slučaj Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je došao jedan od ashaba njemu i u društvu darovao mu džubbet ili ogrtač. I samo što ga kao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jedan od prisutnih ashaba je ustao i rekao Allahu poslanik daruj mi, daj mi taj džubbet, daj mi taj ogrtač koji je malo prije dobio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao hediju, kao poklon. I dao mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam jer on je bio najmilostivniji, on je bio najdeležljiviji od ljudi, nikad, niko nikada nije zatražio nešto od njega, a da mu ne bi dao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I onda su ashabi naružili ovog ashaba zbog ovakvog ponašanja, jer malo prije dobio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam grtač, a odmah nakon toga ovaj ashab pita i traži od njega da mu da. Pa je rekao ovaj ashab ashabima, nemojte me ružiti, uzeo sam ga zbog toga što sam vidio da je doteklo dotakao grtač tijelo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa želim da se ukopam zajedno sa njime, sa ovim ogrtačem u kabur, na taj način ne bi li zadobio beričet i u samom kaburu. Također poznati slučaj da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao svoj pojas da se sa njime ukopa ogrne i onda ukopa njegova čirka Zainab radijallahu ta'ala anha. sve draga braćo s ciljem traženja beričeta od onoga što dir, dodirnulo tijelo Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيق Međutim, draga braćo i sestre, neophodno je, veoma neophodno jeste da napomenemo sljedeću stvar. A to je da se ove stvari bile za vrijeme Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ove stvari koje smo govorili o beričetu vezano za tijelo Allahu poslanika ili za odjeću ili nešto što je dodirno samo njegovo tijelo. Međutim, nakon njegove smrti prestao je beričet njegova tijela a nestankom ostataka odjeće njegove ili štapa ili dlaka, draga braćo, treba da znamo da je nestao i taj sam beričet. Ispominjali smo jedne prilike u jednom od naših, u jednoj od naših pritonije emisija, riječ imam iz Zehebija, rahmetullahi alehi, koji govori u svome dijelu Sjeru Alamin Nubela, o nepostojanju u njegovom vremenu koji je živio u 7. stoljeću, o nepostojanju baš bilo kakvog traga od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bilo štapa, bilo mača, sablje, ili dlake, ili odjeće, ili bilo čega drugog, što zasigurno nema u današnjem vremenu. Ali smo napomenuli, draga braćo i sestre, da znamo da je postojala i ovaka, ovaka da je postojao i ovaka vid traženja veličeta u vremenu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od njegova tijela, a nakon njegove smrti od onoga što je ostalo.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 A sada želimo nešto da kažemo i onome drugome nedozvoljenom načinu traženja beričeta koji je bio koji se znao desiti čak i u vremenu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ostao je ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do dana današnjega. Jedna od pojava, veoma ružnih pojava draga braćo i sestre, jeste da ljudi pridaju važnost i svetost određenim mestima, pa čak i mesđidima, za koji nema nigdje dokaza niti u Kur'anu, niti u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam, da su ona nešto važnija od nekih drugih mjesta. I onda odlazi na ta mjesta i upućuju zajedničke dove Allahu žalla še'nu. Ša obavljaju namaz ili čak ne da u Allah Žešanu mole umrloga ako se tu nalazi kabur ili turbe ili nešto slično. Treba reći, draga braćo i sestre, da je ovo vrsta širka o čim detaljima, da li je veliki ili mali širk, ćemo govoriti malo kasnije. Međutim, želimo da kažemo, draga braćo i sestre, da postoji ovakav način nedozvoljenog traženja beričeta gdje čovjek nema sumnje biva griješan kod Allaha subhanahu wa ta'ala zato da bi se od neke stvari ili od nečega, od nekog mjesta preko nekog mjesta moglo, moglo tražiti beričet mora se prvo ustvrditi kroz šerijat, kroz Kur'an i sunnet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da to mjesto ima odliku nad ostalim mjestima da taj mezid ima odliku nad ostalim mezidima. A kako bi mogao kabur doći u kakav, i u kakav obzir da se veliča kada znamo strogu zabranu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam po pitanju uzimanja kaburova za mezide kako ako znamo hadis od Ali ibn Abi Taliba radi Allahu ta'ala anhu koji kaže naredio mi Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da ne naiđem, da ne prođem ni pokraj jednog uzvišenog kabura koji je odig, odignut od zemlje, a da ga ne sravnim. A da ga ne sravnim. Ako znamo ove i mnoge druge zabrane po pitanju veličanja kaburova, kako onda možemo smatrati neko mjesto ili neku, neki kabur za koji ne imamo nigdje dokaza u Kur'anu i tu sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da nam je dozvoljeno otići na to mjesto i moliti Allaha s toga mjesta vjerujući možda da će nam Allah s toga mjesta prije primiti naš ibadet. سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأدم هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصيت مما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق Islamski učenjaci su zabranili odlazak u pećinu Hira gdje je došla objava Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam zato što nikada kasnije Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije odlazio tamo niti je odlazio bilo kod ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam također zabranili su odlazak u pećinu Seur, gdje je boravio poslanik sallallahu alihi wasallam zajedno sa Ebu Bekrom, jer niko od ashaba Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam nije posjećivao ta mjesta. Pa ako su zabranjena posjeta ovakvim mjestima, zbog toga što nemamo nigdje dokaza u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam, kako možda, kako možemo uzeti onda neko drugo mjesto koji je hiljadama kilometara daleko od mjesta koja su sveta mjesta u islamu kako ih možemo uzeti za mjesto našeg obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala يرعوا بمن تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق الحمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا وناسا لم تضم عشقوا العقيدة أرخصوا Ovako su mušici odlikovali mjesta ili kamenje ili stijene prije nego što je došao Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam odlazili su tamo i obožavali ta mjesta stijene ili kipove zar ne znamo draga braćo da je kip poznat kip Allat i Al-Uzza bili zapravo stijena, da nisu stvari bili kipovi, jasni? Kao što to mnogi zamišljaju. Nego, Al-Lat jeste stijena koja se nalazila u Tajfu, gdje su stanovnici Tajfa, pleme Benu Saqif, uzelo tu stijenu kao svetu stijenu i onda dolazili su na to mjesto i obožavali tu stijenu na taj način šir, učinili su širka Allahu dželle Đalešanu? Zar ne znamo da lažno božanstvo Al-Uzza koga su također obožavali mušici pri dolaska Islama a koji se nalazi između Mekke i Taifa u području an nahle da je to također bilo drvo u stvari da je to bila palma iznad kojih su oni napravili malu kućicu i onda je zastrli i učinili tako svojim Bogom, pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kori nevjernike, kori mušike, idolopoklonike koji su uzeli lata i i imenata za svoja božanstva i na ovakav način tražili beričet, od onih koji nisu posjedovali, gdje nisu imali dokaza da se u njima nalazi beričet. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى A jeste li vidjeli vi Lata i Uzza i Menata? Spomini Allah subhanahu wa ta'ala ova tri lažna božanstva koji su mušici obožavali u kontekstu Mi'arađa Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje opominje mušike šta su ovi ova božanstva lažna vaša koja vi obožavate na ovakav način i tražite od njih beričet lažan beričet od onih koji ne posjeduju u svojim rukama nikakvu korisniti štetu šta su oni u odnosu na što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio od velikih stvari nam ja كذا kada vidio džennet, كذا kada je razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala. أنت للدنيا أنت للدنيا أنت للدنيا هذا الجبل العالي وبحار مثلت كل أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط كاجر يدن أصحاب الله فصنيك صلى الله عليه وسلم أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه izašli smo sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam prema Huneynu nakon osvajanja Mekke krenuo je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa deset hiljada ashaba koji su došli zajedno sa njim iz Medine i sa još dvije hiljade onih koji su skoro nakon oslobađanja Mekke primili islamu. I ovaj ashab radi Allahu ta'ala anhu kaže وَنَحْنُ هُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرِ Mi smo skoro primili islam. I onda smo prošli pokraj jednog drveta gdje su mušici okačali svoje oružje tražići na takav način beričet tražići od toga drveta beričet na, na taj način što bi vješali svoje oružje i vjerovali su da će to vješanje na dotično drvo povećati im sreću u njihovom oružju i da će im pridonijeti veliki hajr, da će im donijeti beričet sa sobom. I to je drvo bilo poznato kao drvo na koje su vješali svoje oružje. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما له ذات انواط Pa su rekli, ovi ashabi, ovi dvije hiljade, koji su skoro prije samo par dana primili islam, nakon što su bili mušici, još u njima je ostalo tragova idolopoklonstva. Rekli su Allahu poslaniće, da i nama ovako jedno drvo, da i mi na njeg možemo vješati svoje oružje, kao što oni imaju drvo na koji vješaju svoje oružje. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن فركوا الله بصني صلى الله عليه وسلم وزيكنوا الله أكبر doista je to priroda i običaj svakog naroda ovako. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فركوا الله poslanik صلى الله عليه وسلم tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša rekli ste isto onako kako je rekao Benu Israil kako su rekli potomci Israila kako su rekli židovi Musa alaihi salam onda nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala spasio od faraona i nakon što je potopio faraona na njehove oči i nakon što su bili spašeni jasnom i očitom pobjedom samo što su bili spašeni prešli more pošli su pokraj, pokraj naroda koji su obožavali kip rekli su Musa alaihi salam iđa'al lana ilahan kema lahum aliha da inama jednog ovakvog Boga, pa da i mi imamo božanstvo kao što oni imaju božanstva. Pa je rekao Musa alaihi salam njima, in nekum kaumun teđhelun. Doista se vi narod, ne znali se. Doista se vi narod koji ne svačete, ne razumijete. Malo prije vas Allah subhanahu wa ta'ala jasno spasio od faraona i njegove vojske, a odmah nakon toga vi tražite nekoga drugoga koga ćete obožavati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i onda je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao velike riječi la terkebunne man kana qablakum qablekum doista ćete vi slijediti običaje oni koji su bili prije vas jeste draga braćo ovako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je pojasnio kako se može otići u mali širk. Ako se bude vjerovalo, jer ovako su ashabi vjerovali, oni koji su zatražili od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da im da drvo na koje će vješati svoje oružje oni koji budu vjerovali da ovo drvo samo biva sredstvom veričeta onda oni čine mali širk. A oni koji budu vjerovali da ovo drvo ili bilo što drugo, zašto nemamo dokaza u Kur'anu i Sunnetu, može dati korist ili štetu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda na takav način čovjek izlazi potpuno iz vjere, čini veliki širk, jer je tražio beričet, tražio je hajr od onoga što ne posjeduje u svojim rukama nikakvo Dobro. ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam uzimaju se mnoge pouke. Jedna od njih jeste i to da onaj koji bude tražio beričet od onoga što ne posjeduje u svojim rukama beričet, što ne posjeduje hajr, ako bude vjerovao da ono može dati hajr mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nezavisno, onda čini veliki širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali ako ode na neko mjesto i sa tog mjesta moli Allaha Đalešenu, a nema dokaza Kur'anu i sunnetu, da je dozvoljeno sa toga mjesta tražiti hajr od Allaha Đalešenu, onda čini mali širk. Zato što je uzeo uzrok za nešto što nema dokaza niti u Kur'anu, niti u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. jedna od povuka iz ovog hadisa koja se uzima jeste i to da je dozvoljeno prilikom čuđenja da se izgovori riječi tekvira da čovjek kaže Allahu Akbar prilikom neke stvari koja ga začudi Takođe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavestio u ovom hadisu i to je muadžiza Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će neprestano od njegova ummeta biti oni koji će slijediti običaje oni koji su bili prije nas a to su kršćani i židovi i mi smo svjedoci toga to da se obistinilo danas u našem vremenu. Amen. أغرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحجاق سامرت نجم الليل حتى عيني وهد عزيمة الإرهاق يأتي الظلام قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت إنما الدنيا فناء إنما الدنيا فناء إنما الدنيا subhanahu wa ta'ala da oprosti grijehe nama i vama da oprosti grijehe našim umrlim roditeljima da uzvišeni Allah Đeldašenu oprosti svim vjernicima i svim vjernicama svim muslimanima i svim muslimankama koji su umrli u islamu i da nas sastavi sa njima u džennetu. Da dođemo pred Allaha subhanu wa ta'ala čistog vjerovanja. Čistog vjerovanja od bilo kakve vrste širka. Ono što čovjek pogodi, to je od Allaha subhanu wa ta'ala uspjeh od njega. A ono što pogriješi, to je od šeitana i od njega samoga. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إنما Wallahu alamu wa sallallahu alihi wa sallam Allah želešanuhu najbolje zna i neka je selam salavat i spas na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam Zahvaljujemo se našim predavaču profesoru Samiru Audiću na ovako istrpnom izlaganju na temu traženja, traženje bereketa i dalje smo uh, i družimo se sa knjigom Tevhida komentar će se svakako nastaviti i u narednoj emisiji idemo dalje سكوت قل بخير تجتنيه أو تحل Vi ste i dalje u ciklusu El Iman. Večeras još jednom ponavljamo, govorimo na temu bereketa. Iz režije javljaju da imamo nekog od slušalaca već na liniji. Predlažem da ostvarimo ovaj kontakt. Selam alaikum. Alikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Poziv samo recite nam odakle nas zovete. Iz Visokog. Bujno visoko. Ući Jurijeva ima neko drvogor na carici, neko se zove, pa da malo pojasni da ja to ne praktikujem, ali nek drugi čuju koji se tim služi. Uh mhm. -huh. Obzirom da naš e, gost nije iz Visokog, da ne zna gdje je carica, pa možete li malo samo i zbog ostalih slušala, slušalaca koji nas možda i u inostrancu slušaju da pojasnite malo samo o, o tom momentu vezano za Jurijev i za drvo? Za oni u Čijurjeva idu i gori vežu neke krpice u vezi sreće i zdravlja i šta ja znam i neku vodu to donose da ja mislim... Neki zovu omaha, jel? Jes, mm -hmm. Ali mislim za to drvo i to neka carca nekad valda je zasadla i to se sad nešto u to vjeruje, pa ja mislim da to nije ispravno, pa da bi malo objasnio ljud koji to praktiku iđu, služe sa time da da se dalje ne griješi. Imate još neko pitanje? Pa ne bi više ništa. Budite sa nama. Nagradi, selam alaikum. Alaikum selam. I imamo isto tako i drugu liniju otvorenu, neko je sa nama? Halo. Da. Alaikum selam, poziv iz? Iz Buyurun Zence. Evo, bih da postavim pitanje profesora u vezi ovaj dove, jel onaj, da li je dozvoljeno onaj dove, jel ono što bi treba, ima one dove, jel što je poslanik sa celem, znači oni dova što je poslanik sa celem, onaj, uh -huh, uh -huh. mimo sunnetski dova, odnosno hadijski. Jel, nešto čovjek, jel treba, pa da mu je lađen na šanu, konkretno to što mu treba, znači. Da? Znači, jel, samo Imate još neko pitanje? Da vas Allah nagradi na javljanju, budite sa nama. أنت نوري مع صباحي أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي فيك أنسي فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي لسلاحي فيك بشرى فيك مرضاة لربي فيك Što se tiče pitanja naše sestre, prije svega mi želimo da kažemo njoj jednu veliku nek te nagradi što si ti već shvatila o čemu se radi samim tim što ne odlaziš tamo na to mjesto što se tiče odlaska mi smo pojasnili u ovom našem predavanju da je to strogo zabranjeno znači da je haram i da spada u veliki grijeh odlazak na takva mjesta i raditi takve stvari jer one nemaju temeljenja nikakvog u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u najmanju ruku odlazak tu jeste mali širk to u najmanju ruku ako ne bude veliki širk mi imamo razloga da vjerujemo i da može to biti i veliki širk zato što znamo otprilike šta se radi šta se radi na 6. maj koliko ja znam da je Jurijev 6. maja. To je dan sihirbaza općenito koji se sakupljaju na takvim mjestima oko voda i oko vodenica i prave sihra, prave određene krugove i određene druge gadke i vraćanja koja su islamu kufr, nevjerstvo, potpuno izlaženje iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere što znači da čovjeku strogo zabranjeno odlazak na takvo mjesto, ako bi otišao iz neznanja onako, zato što ne zna što je pozadina svega toga, ima grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala i obaveza mu je da se pokaje, ako ode svjesno, namirno, da zna zbog čega boja se za takvog čovjeka, znači, shodno njegovom objeđenju, znači da učini mali širk, ili čak da potpuno izađe za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, kako smo to pojasnili tokom našeg predavanja. Jazakumullah khairul jaza. Imali smo pitanje također iz Zenice vezano za dovu, odnosno traženje u dovi, mimo onoga što je došlo u hadijskoj dovi, traženje nešto za sebe lično. Što se tiče općenito traženje od Allaha subhanu wa ta'ala u dovi nečega izvan namaza nema nikakve zapreke da čovjek moli bilo što od Allaha subhanu wa ta'ala što je dozvoljeno u osnovi Znači da ne moli nešto što je haram. Bilo koja, koju stvar koja je u osnovi dozvoljena da se traži da Allah subhanahu wa ta'ala čovjek svojim riječima na bosanskom jeziku svojim srcem čak da ne izgovori da usmiri svoje misli prema Allahu subhanahu wa ta'ala jer Allah želčanu zna ono što je u njegovim prsima ili da kaže da uči u riječima svojim riječima da iskaže Allahu subhanahu wa ta'ala nema sumnje da je to dozvoljeno. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prošao pokraj ummu Habibe radi Allahu ta'alanha, koja je nabrajala određene stvari previše pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve dovoljno ti da se rekla Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar stažita znači dova Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem međutim kada je u pitanju namaz kada je u pitanju namaz i dova u namazu kada, al, kada čovjek najbliži Allahu subhanu wa ta'ala pogotovo na seždi jer kaže Allahu poslanik da je čovjek najbliži u seždi na seždi dok je bolje je da se čovjek pridržava dova koji su sunnet međutim međutim ako čovjek zatraži nešto od Allaha subhanu wa ta'ala kažu islamski učenjaci pak čak ako ne zna i ako nema mogućnosti da nauči pa čak i na stranom jeziku koji nije arapski znači da čovjek na bosanskom jeziku zatraže da Allah subhanahu wa ta'ala dok je na seždi nema nikakve zapreke, zapreke i njegov namaz ispravan mada je bolje da radi to u nafilama više a manje u fardovima ali u fardovima čak ako radi kažu islamski učenjaci koji nuždi i ne može da nauči dove koji su došle od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nema nikakve zapreke da moli Allaha subhanahu wa ta'ala Zakonullah hajren ahsene ilikum. Linija 736631 nije zauzeta, međutim linija 736630 je aktivna. Imamo nekoga. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz... Zovem iz Sarajeva Dobrinja, šefa na telefon. Bujrom Sarajevo. Ja selam dragu svoj braću. Emisija je svakako uputna. Ovaj, pitanja. Alaikum dva pitanja bi postavila. Bujrom sestru. Tako ovaj, znam za džami Rogozade kao što su srani braći samo puno li vidim svijeta da ide, pa htjela sam u to da mi da odgovorim. U tom kontekstu ćete da ti odgovoriš. Pitanje, da. Ovaj, ja lično nosim medaljon. On, o, to je zlato. Unutra je hermetički je zatvoreno. na jednoj strani ima ime Allahovo ime, na drugoj strani je poslanikovo ime. To se ne otvara i e, ništa drugo nema, su me ne uzbila. Da ne bi imala neku sliku i o tom i ne sanjam. E, htjela bi da postavim pitanje jesam li griješna ili šta već. O tome ja to ne skidam, to je na vratu. Samo možete nam sestru pojasniti ovaj, da li to nosite kao hamajlu ili nosite kao ukras samo? Ne, ne, ne, ne, ne kao hamajlu, ne daj Bože. Kao ukras, jel samo? Da. Nema, nema nikakve zapreke, ne mojte se kirati ništa, da čovjek kao zapre, kao da nosi kao ukras, ne, ne, inša Allah, nema nikakve zapreke. Nagradi je to još to. Veselam na leku. Aleikum salam, budite sa nama. I druga linija aktivna 631, imamo nekog? Salam alaikum. Alaikum salam, poziv iz? Svim slušalcima i profesor Samir iz Sarajeva. Budem Sarajeva. Ja bi ona, pošto što se tiče ovog drveća i kamenja, ja sam moje tetke objašnjavao, ali izgleda da nisam autoritet i ona i knjiga te uhide i sve, sve sam je objasnio final, neki doktor joj je valjda rekao e, da se olovo e, može topiti ono, ne znam sad, taj doktor je baš ono ko neki islamski i jest onaj ne bi ga imenovo ali ne znam on joj je to rekao i sad ona to hoće pa hoće i ne znam kako da joj objasnim da, da je to širk jer ja mislim traženje e, pomoći drveće i kamenje i svega toga ulazi u, u širka Lahu Đilešanu sad ja ne znam kako da joj objasnim ima tu nešto ne znam što bi joj rekao što se... Mislite na saljevanje strava poznat u narodu, jel kao? Ja, ja. Mm. To... Imate još nešto? Uh, onaj... Ona emisija Ina Hula Hak nije bilo do kraja reprize emitovana, pa ne znam. Htio sam baš da snimim ono za sestre što se tiče grbe i ono, nije bilo do kraja emisije, ne znam volio bi to ili kasetu da mogu nekako kupiti ili nešto. Dobro, u svakom slučaju naredne sedmice organizacija Furkan, mogu ovako iz prve ruke informaciju da dam, će inšallah i teala izdati, izdati e, audio kasetu i CD e, sa e, spomenutim predavanjem hijab karakteristično obilježje muslimanki. Pa eto, tako možete kontaktirati i možete nabaviti. I isto zaboravio sam, sjetio sam se još nečeg, Uh, jedno je ženi sam davno bio ostao nešto dužan i juče sam je načao nakon godin da je to vratim. I on, ja sam počeo ovako, rekao sam, pa možda će nešto biti hajra da je nešto od dave, kažem da je bolje u islamu, znaš, da kažem nešto. Kad žena počeje pričat kako je djevojčica bolesna uh, od džina, uh, kako ima napade, sve kako je išlo kod nekog uh, čovjeka uh, koji je uzeo hiljadu i pol maraka za onaj za liječenje Kur'anom i kako je dao četiri hamajlije koje je naplatio po 400 maraka i također je dao neku, neko cvijeće zboravio sam kako se zove mada sam sve to naučio ja sam je sve na najljepši način ispričao i sve i također našao sam joj neku hamajliju kod nje i ja sam joj objasnio onaj uh, sve ispričao sam joj šta je širk ispričao sam šta je te, teuhid žena prestravljena skroz ne znam šta da radim, kaže djete hoće da se ubije. I preporučili ste joj naravno da sluša naš program? E, to joj nisam preporučio, ali odnijeću je kasetu prošle emisije što se tiče Hamailija. Imam ja sve ove, snimio sam ovo i ne znam kako ona hoće, kaže čerka će joj se ubiti, ne znam šta. Dobro, Izgleda da još ima. Dobro, predlažem da ostavimo malo prostora i ostalim slušalcima, inša Allah ta'ala u sljedeći odgovor na vaše postavljeno pitanje. Amin i vas, alaikum salam. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق Što se tiče stava Islama po pitanju Hamajlija, mi smo to sa Allahom blagodati prošli put objasnim detaljno, tako da ne bih sada ponovo da ponavljam te neke iste stvari. Onaj, koga interesuje nek se obrati na to predavanje ili neka potraži neko drugo predavanje, ima puno predavanja na tu temu. A što se tiče saljevanja strava, nema sumnje da saljevanje strava, pa makar to radilo se i sa izgovorom da se radi sa učenjem određenih kuranskih ajeta ili fatihe i tako dalje, draga braće i sestre, to spada baš u ovu večerašnju temu o kojoj smo govorili, a to je traženje beričeta od stvari gdje nije došao sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je na takav način liječio, liječio ashabe ili da neko da ashaba tako radio pa da mu Allahu poslanika sallam dozvolio. Što znači da je došao dokaz u Kur'anu ili sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, tako nam Allaha svako od nas prvi bi bio taj ko bi se liječio ili ko bi liječio na takav način. Što znači, to je zabranjeno i može biti, znači, mali širk ili veliki širk. Osim ako čovjek bude sada u neznanju, pa ne zna propis, radio je to iz neznanja i tako dalje, Allah subhanahu wa ta'ala prašta ono što čovjek uradi iz neznanja, ali nakon što mu se objelo dani, ovi Allahovi propisi, on opet i dalje ustraje, onda boja se za takvog čovjeka da zbilja griješi direktno, svjesno, Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim ovim jasnim kuranskim ajetima. للقابثات يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أو ما يحال سابقك الذي يجري لنا أو ما يثيرك جرحنا الدفاق يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بجمعها الأعماق أو ما يحركك الذي يجري لنا أو ما يثيرك جرحنا الدفاق Obzirom da nemamo poziva i Alaikum salam, imamo poziv? Malo glasnije samo. Bujno Sarajevo. Molim? Testi namaz. Testi namaz. Pošto se to, sad ja sam osoba zaboravila, sad sam obeližila ono 10, 10, a i 15, malo vezala, malo ono, sad je to Imate još pitanja? Budite sa nama. Toliko sa Što se tiče tesbih namaza, ako mislimo na isto gdje se uči po 10 ili po 15 puta i fatiha i na ruku i tako dalje, onaj, došao je hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koga bilježi imam tirmizi u svome sunenu Tako da se oko ovog hadisa islamski učenjaci različili da li on vjerodostojan ili nije. Međutim, ako bi čovjek uzeo, ima veliki broj muhadisa, haditha, znači učenjaka islamskih koji kažu da je ovaj hadis vjerodostojan, koji je došao po pitanju ovog opisa namaza, ako bi čovjek uzeo da radi taj namaz, nema sumnje da će biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da je velika nagrada došla u ovome hadisu Allahu poslanika sallallahu alihi wa sallam. Ali ako neko neće da radi to zato što smatra uzeo je mišljenje da taj hadis nije ispravan nema isto nikakvih problema znači stvar je otvorena mi molim Allah Žešanu sestru da tebe nagradi ako ti budeš obavljala taj namaz propisan od, od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam novi poziv neko je sa nama prošloj emisiji nismo imali vremena zbog e, mnogih pitanja naših slušalaca da postavimo mi vama pitanja. Evo večeras vam nudimo da još uvijek postavljate pitanja našim gostu, ali isto tako ukoliko želite neku od nagrada možete da vi čujete pitanje s naše strane pa da eventualno odgovorite i dobijete nagrad naravno. Imamo poziv. Salam alaikum. Alaikum salam, zovete nas iz... Iz Hadića. Bujrom Hadića bi da pita koliko u vrijednosti ima recimo kod evo večeras i svako petka odvojim po 400 zrna od kukuruza i na svako proučim hasbuna lahu njama vekil njama me vlad njama na svijeku frane kega bela velike na svijet i ujutru posle ranog sabatu oprostim oko svoje kuće i koliko ja imam to, ima to kako znači nije vrijedno odnosno da li to došlo u predajama od Resula sallahu alaihi wa sallam taj postup imate još pitanje? Allah vas nagradio najavljen. Bujno profesor. Malikum salam, rahmetullah, berkatu. Mi molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi sestru na ovom velikom ibadetu zbilja koji gradi. Samo želimo da ju ukažemo na jednu stvar. Značenje tih riječi je ogromno i veliko. I to, je, to su riječi koje je sam Ibrahim alihi salam izgovorio kada je bačen u vatru. I one su došle, preporučene su od Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam da se uči. Kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam, ko bude proučio ajetu kursiju poslije sabah namaza ili u jutarnju zikr, znači posle sabaha u nekom vremenu, pa bude proučio tri puta kulhu Allah, tri puta kulhu odrobil falak, tri puta kulhu odrobil nas i bude rekao ove riječi koje ste vi rekli, hasbi Allahu la ilaha illahu, alaihi tevakeltu wa huwa rabbul arshil azim, ko bude rekao, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, neće mu naškoditi ništa toga dana, ništa mu se ružno neće desiti toga dana. Međutim, taj broj je malo problematičan u islamu, 400 puta, zatim to bacanje zrna nije došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako da s te strane je malo problematično i mi bi preporučili našoj sestri da na takav način ne radi, jer općenito imate općenit zikr. Znači da čovjek općenito radi i uči zikr tamo gdje nije došao ograničen, ograničen broj, recimo, uh, nečega da se uči. Kažu islamski učenjaci da nigdje u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije došlo da se radi nešto više od stotinu puta. Znači najveća ta neka, neki broj, neka cifra od zikra da je došla najviše jeste stotinu u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali da vi recimo ograničeno sada izgovarate riječi onako, recimo subhanallahu bihamdi subhanallahi alazim. koliko god stignete ove riječi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao da su one teške na, na sudnjem danu al su lagane na jeziku Ka, koliko god možete ne samo često puta i hiljadu puta ako stignete izgovorite nema nikakvih problema ali nemojte ograničavati da to bude svake noći po često puta nekada ako stignete i više od toga nekada i manje nemojte ograničiti jer Allahu poslanik nije ograničio taj broj Novi poziv. Salam alejkum. Velikom salam. Zovete nas iz? Iz visokog. Bujro visoko večerstvo. Da, da li je onaj dozvoljeno ženama po mezarima ići kabure posjećati pošto se je sad uvičajilo? To je jedino pitanje. I da li je ispravno svaki dan, to mi je žena rekla, jedna hađinca, da je lijepo ući svaki dan pošto u kuluhu vallahu, pa ne znam, to opet se bojim da, ne bi, <laughs> da se ne bi ogriješila, volim pitat. Allah vas nagradio. Imate još jedno pitanje, ne imate? Pa ne bi više. Allah vas nagradio, budite sa nama. Allah ima. Allah ima, Što se tiče posjećivanja od strane žena Kaburova, draga sestro, moramo ti reći da postoji jedan hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji upućuje da je veliko, čisto, čisto bilazak Kaburova, veliki grih. Do te mjeri da je Allahu poslanik sa sam prokleo, došao hadif, le'an Allahu za iratul kubur. Da je Allahu poslanik rekao, prokleo je Allah one žene koji posjećuju kaburove. Međutim, oko ovog hadita, oko ovog hadita Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam su se islamski učenjaci različiti da li je vjerodostojan ili nije vjerodostojan. Ali, došao je drugi hadit gdje kaže Allahu poslanik sličan ovako, samo jedna riječ je drugačija. Le'an Allahu za uvaratul kubur. Znači, prokleo je Allah one žene koji puno pro, posjećuju kaburove. Što znači da nije prokleo one žene koji je to malo čini. Pa, s te strane, ono što vidimo da je ispravno po pitanju ovog širijaskog pitanja, jeste da se ovo prokljestvo Allaha Žešanu odnosi na one žene koji to čisto radi. Koji svaki sedmice ili svaki 10-15 dana idu obilazi kaburove. A da žena odi, recimo, u nekom vremenu posjeti kabur svoga babe i svoje majke, nema inša Allah ta'ala zapreke, jer ima hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha, koja je pitala Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, Allahu poslanik šta ću reći kada dođe na kabur? Pa je Allahu poslanik sam podučio šta da kaži i čega se jasno vidi, nije joj negirao, nije joj protiv rečio. I čega se jasno vidi da je dozvoljeno ženi da ode ponekada samo na kabur, ali tu ne smije biti često i ne smije biti sada adet da tu bude neprestano kao što to sve više prerasta u našoj ovdje sredini, što znači da je veliki grijeh u tom slučaju. što se tiče učenja stotinu puta kulhu vallah, ja lično zaista ne znam da je došlo sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se uči stotinu puta kulhu vallah. Ali znam da je došao hadis po pitanju la ilaha illallah da se uči stotinu puta la ilaha illallah wahidu la shirika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shayin qadir. Ko bude rekao stotinu puta u toku dana i noći ovo Allah Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti griha pa makar imao kao uh, eh, griha kao morske pjene. Ovo je došlo hadis Sahih Buhari. Vjerodostojan hadis da čovjek pomove radi, radi po sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ja lično zbilja nije mi poznato da je došlo što ne mora značiti da nema, treba provjeriti, treba ponovo nekoga drugoga pitati ko je možda pročitao ili saznao. Neka te Allah šan nagradi što se brineš o sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. dragi poštovani slušalci, da završimo naše večerašnje druženje Inšalatala i da najavimo naše novo druženje. Remitovanje ove emisije možete poslušati u subotu, kako smo rekli, u terminu od 22.00, odnosno od 10 sahata na veći. E, novo druženje zakazujemo Inšalatala za četvrtak. Bila je ovo devijeta emisija u nizu u ciklusu El Iman. naš e, večerašnji predavač, profesor Samir Avdić, je i večeras govorio kroz e, komentar knjige Tevhida na temu traženje bereketa. Imao ste priliku također da nas slušate putem interneta Palk Talk, Grupa Europa by Language, Soba Teuhid, Radio Kur'ana i Sunnet. Oh, Tako još jednom salamimo sve one koji su nas slušali izvan eh, granica naše Bosne i Hercegovine. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo. A urednik i voditelj Adnan Muslija, budite ponovo za sedam dana u ovom istom terminu. Do tada, vassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.